жест відвертості, вироблений давно і розрахований на таких простаків, як він. Бачите, я наївний, я нічого не розумію, судіть самі. Розумієте, молодість це так складно. Я хотів розповісти вам усе. Це починається непомітно, та ви знаєте. Я боявся травмувати вас. Василь Васильович підвівся і знову сів. Ірша дивився в склянку, але кожною клітиною тіла відчував свого співрозмовника. Був готовий до всього. При чому тут я? сказав Василь Васильович. Я то інша тема, і ми її торкатися не будемо. Повір мені, не будемо. Але ж Ірина. Я зайшов до неї сказати, щоб збиралася. Вона тобі розповідала? Ірша мовчав. Я так вірив у тебе. Гаразд знову не те, можу тільки уявити. В інституті ж знали всі. Вона перевелася у діпропроект. Ага, мусила перевестися. Не можу повірити, не уявляю. Василь Васильович так розхвилювався, аж йому на чолі виступив піт. Та це ж для неї. Вона жила тобою. У неї тоді були такі очі, мучениці. Як же вона? Слухай, невже ти не знав, яка вона? Ви надто все ускладнюєте, і там не все залежало від мене. Від мене, може, навіть менше. Як не залежало від тебе? Значить, подав привід і подав навмисне, тільки навмисне, інакше не могло й бути. Ну, знаєте, удав ображеного Ірша. Яким би негідником я не був у ваших очах, проте, та як же ти міг? Як же ти міг не одружитися з нею? закричав Василь Васильович. Ірша глянув на нього як на божевільного. І Василь Васильович, хоч теж був розхвильований, прочитав його погляд і поспішив розтлумачити свої слова, хоч і далі клекотів гнівом. Ну, нехай ти так повівся зі мною. Фактично зрадив. Але, як кажуть, почуття любов, вони дужчі за все, вони не знають перепон. Хоч і це нісенітниця. В ім'я іншої людини можна пожертвувати. Всі писаки зійшлися на цьому. Це їм треба для сюжетів, щоб виправдовувати своїх героїв ім'ям любові дозволено все, навіть убити. Бач, пограбувати банк не дозволено, а вбити, зрадити, ще й сльози витиснуть. Нехай. Але ж далі. Далі ти зрадив її. Саму любов, вім'я кар'єри, значить, щаблі. Ух він стиснув кулаки. Ми з Іриною були щаблі, дві приступки. Ти по них зійшов, витерши ноги об наші душі. Ну, нехай об мою, але об її, Іринину. Ірша підвівся. Його підборіддя тремтіло. Ви забуваєтесь. Його голос задзвенів на високій ноті. Тищенко підвівся теж, заступив йому дорогу. Він мов би, не затримував іршу, але тому, щоб пройти довелося б одштовхнути Василя Васильовича. Очі Тищенка наповнилися іронією і гнівом. Можеш мене дістати із своєї посади? Він не самохідь узяв у руки важку гранітну попільницю, і Ірша повів на неї оком.